Яраш і Маша разам выйшлі з бальніцы. Скончыўся рабочы дзень, даволі напружаны былі аперацыі, якія заўсёды стамлялі. Славік адчуваў сябе добра, нават маці нарэшце даверыла яго дзяжурным сёстрам і санітаркам. Да аўтобуснай супынкі ішлі моўчкі, свяціла марознае сонца, якое здавалася, прамяніла не цяпло, холод. Снег под нагамі ў прахожых звенеў на сотні ладоў. Маша расчырванелася, узбадёрылася, Ей зрабілася весела, яна сказала: « Сёння я буду страчаць новы год. Ох, і пагуляю! Як там моя зосем, Учора я забягала на гадзінку, дык яна нейкая кіслая была, засумавала. Антон Кузьміч зразумеў яе словы як запрашэнне разам сустрэць новы год і нічога не адказаў. Ён абяцаў раніцай віцю і Наташы пайсці з імі на лыжах за горад. Але пад вечар памацнеў мороз, наўрад ці варта ў такі мароз выводзіць дзяцей у поле. Маці, напэўна, будзе супраць. У апошнія дні нечакана Гліна Адамаўна прыкметна змянілася. Атмасфера ў доме ачышчалася. Знікала напружанасць. Праўда, жонка ішла на прымірэнне асцярожна паступова, Раней ён заўсёды стараўся любымі сродкамі прымірыцца як можна хутчэй. Цяпер жа нічым не паспяшаў падзей, але нічым і не запавольваў іх. Няхай усё ідзе сваёй чаргой, можа так нават лепей у іх годах. Менш гарачых прызнанняў любві, менш будзе трагедый, рэўнасці сварак, Ён просто змарыўся ад усяго гэтага. Колькі энергіі нерваў прыходзіцца траціць ну на глупства. Калі гэта людзі стануць такімі, каб разумелі адзін аднаго ва ўсім, у палітыцы, у навуцы, мастацы, у сям'і побыце. А можа, і не трэба такое ідэальнае ўзаемаразуменне сумна будзе. Барацьба з супрацьлегласцей закон жыцця і руху, любоў і ненавісць, любоў і рэўнасць, цяпло і холад. Многа і другіх думак роілася ў галаве, пакуль Антон Кузьміч ужо адзін ішоў ад аўтобуса да свайго дому па ціхай вуліцы, дзе снег не ачышчаўся, з пачатку зімы. Жонка сустрэла з большай прыветлівасцю, чым праводзіла раніцу. Вось добра, што ты так рана сёння, А я як ведала, у мяне ўжо гатовы абед. яшчэ один крок. Ну што ж так лепей спакой для яго працы ў клініцы і дома над дысертацыяй самае дарагое трэба яму зрабіць нейкі крок насустрач. Ён распрануўся і памыўшы в ваннай руки заглянуў на кухню весела і смешна поцягнуў носам паветра адгадаць это яго даўні жартаўлівы занятак па пахах адгадаць што гатуецца на абед жонка шчасліва засмеялася не адгадаешь і раптам телефонны звонок. Я нарушыў калідор, дзе стаяў телефон, узяў слухаўку, пачуўся яго ўстрывожаны голас, што здарылася, што з ёй, кіньце жарты, не да жартаў. Добра, еду. Галіна Адамаўна з няяснай трывогаю душы з боязю выйшла з кухні, муж спешліва апрануў паліто, яна спытала: « Асцярожна, в отделении что-нибудь не звонила маша просить зараз же приехать видать нечто с савич и он зашпильвал гузики руки его дрыжали як он хвалюется побледнела галина и помкнулася до да его можно я с тобой навошта спытав ён суровым здзіўленнем она отступила сцялася быццам антон кузьміш замахнулся на яе дзверы за ім са стукам зачыніліся калыхнуўшы паветра а яна працягвала стаять як анямелая ён вярнуўся неспадзявана для яе хутка можа праз гадзіну якая аднак з'явілася бадай што самай пакутлівай у яе жыцці Ліна пачула яго цяжкія крокі на лесвіцы, вельмі цяжкія. Так ён ідзе, калі бывае страшэнна змораны. Это яе спалохала яшчэ больш, яна чакала яго там жа ў калідоры, быццам і не саступала з месца. Ён не пазваніў, Я начыняў дзверы сваім ключом, адчыняў, доўга шкрабаючы, быццам не мог прасунуць ключу шчыліну, яна Не, не кінулася, каб адчыніць хутчэй. Ёй страшно было зрушыць з месца. Антон увайшоў нарэшце, глянуў на жонку і пачаў павольна распранацца. Зняў сваю баярку, паклаў і акуратна на палічку вешалкі, паволі распіліў гузікі, раскручваў чырвоны шалік і ўсё гэта моўчкі. Гліна баялася спытаць, што там, што здарылася. Зразумець здагадацца яна не магла. Каб Савіч было кепска, Я не вярнуўся б так хутка. Пакуль бы завёз у клініку, уладзіў, памог, каб памерла, Не так ён паводзіў бы сябе, не, не, не так, ён неяк дзіўна. Сапраўды зморана заспакоены. Распрануўся, заглянуў у люстра, правёў далонямі па твары, прыгладзіў валасы, пайшоў у пакой, Праходзячы мімо ударыў пальцам па клавішы піяніна, бас глуха загудзеў. Пастаяў калякна, павярнуўся, убачыў, што галіна стаіць на парозе і глядзіць на яго спалоханае з нямым запытаннем. І адразу стаў звычайным. Толькі усміхнуўся так, быццам за нешта не ўзлюбіў у першую чару самога сябе. Ён сказаў просто спакойна без злосці без эфектаў, ты можаш радавацца. Твая дурная рэўнасць выгнала чалавека ў свет хворага пасля такой аперацыі кого кого Софю савич я выгнала куды каб я ведаў куды у тым і бяда што не ведае не маша ніхто пакуль мы ратавалі маладога шыковіча яна з'ехала куды я нікога няма з блізкіх на дварэ вунькая лютая зіма просто так без прычыны не знікаюць хацела была жорстка кінуць галіна адамаў на бо яе ўзнікла падазронаць ці не хітрасць гэта але она стрымалася занадта ўжо незвычайным ніколі такім не быў здаваўся муж спытала прыцішаным голосам мякка асцярожна адкуль табе вядома што яна з'ехала з-за маёй рэўна ценнасці. Антон Кузьміч моўчкі дастаў з кішэні пінжака сіні канверт палажыў на стол. Спакой здрадзіў жанчыня. Яна амаль скочыла да стала, схапіла таямнічы канверт дрыжаджымі рукамі выхапіла дзяго як з агню пісьмо. Спачатку акінула ўвесь тэкст адным ліхаманкавым позіркам, потым забыўшыся, што муж сочыць за ёй прачытала. Антон Кузьміч, як мне звярнуцца да вас, дарагі мой таварыш, дарагі чалавек, друг, брат, вы вярнулі мне жыццё, якое дзякуй трэба сказаць за адно гэта. Але вы вернули не толькі жыццё, вы вернули мне веру ў людзей у іх доброту. У мяне няма слоў, каб выказаць все тое, што я адчуваю да вас, Ды да і не варта гэта рабіць. Я могла б сказаць, што люблю вас, А гэта не ўсе могуць зразумець правільна, дзякую вам за ўсё, за ўсё. Вось словы, што выходзяць з глыбіні майго сэрца якое вы трымалі на далоне дзякую вам дарагі антон кузьміч недавно я даведалася што з-за мяне у вас непрыемнасці ў сям'і Божа мой каб з-за мяне вы перажывалі тратілі спакоі цвёрдасць рукі якая ратуе людзей то Ды лепш я памру, не не не бойцеся. Я не памру, цяпер я не памру. Цяпер мне вельмі хочацца жыць, Ка я поверыла, убачыла, што навакол многа добрых сардэчных людзей і свет такі прыгожы. Не турбуйцеся, не шукайце мяне, Я буду далёка, можа пазней. Я прышлю весточку, супакойце машу, каб вы ведалі, як мне цяжка пакідаць усіх вас. Перадайте привет Кирылу Васильевичу. Дяку ему за тое, что ён зрабіў для мяне и асабліва для памяти батьки моего. Бывайте, добрый человек дазвольте в думках обнять и поцалаваць вас с савич галина адамовна глытала слова яна задыхалася спачатку захлынулася шчасцем потым у сэрца ударыла хваля ўдзячнасці жанчыне якую дарэчы так і не побачыла и Цяпер яна разумела зосю і полюбіла в один міг як сястру. Безумоўна, тая кахала яе мужа і адчувала, што гэта можа прывесці да няшчасця. А яна сама зведала няшчасце на поўную меру. Таму і зрабіла так высокородна. Але гэта высокароднасць, сапраўдная без фальшу, без позы, самаахвярная. Так могла зрабіць толькі жанчына, якая кахае. Гэтак жа моцна, як і яна, Гліна Адамаўна. Але цяпер у яе няма ні рэўнасці, ні злосці. Цяпер яна ўдзячна той другой і па-жаночы шкадуе яе. Сапраўды, куды яна магла паехаць у такі час. Галіна Адамаўна глянула на акно, на шыбах якога мароз выткаў дзівосныя ўзоры адчула холод яна не ўбачыла як антон сеў каля стола пачула яго словы сорам які сорам ён цёр далоней свой лоб цяпер галіна адамаўна і мужа цудоўна разумела і таксама пашкадавала. Падышла нячутна, ціха палажыла руки на дужыя плечы, помаўчала. Ён таксама нібы стаіўся. Нбы чакаў, што ж будзе далей. Табе цяжка, мне сорамно ты кахаў яе ён перасмыкнул плячамі нібы хацеў скінуць яе руки зноў ты со сваім глупствам ты зразумей ты нарэшце что гэта недарэчна словы такія что іх трэба было крычаць А ён казаў: ціха стомленым абыякавым голасам. У яго бракавала сілы абурыцца. Ды і навошт? Яна прыціснулася шчакой да яго галавы, удыхнула знаёмы родны пах валасоў, і твар яе зазяў, ад шчасця. Каб ты ведаў, як я люблю цябе. Ты не называў бы гэтага хлопствам. Ты разумеў бы, Я ведаю, як ты любіш мяне, Але пора ўжо, каб твоя любовь рабілася разумнай. Любоў ніколі не бывае разумнай, адказала яна старой кніжнай ісцінай. А яму гэтая сцёртая ісціна чамусьці здалася. Амаль адкрыццём ён падумаў: А праўда, ёсць яна ў каго разумная любоў Антону кузьмічу не зрабілася непрыемна ад таго што жонка лашчыцца наадварот яму раптам чамусьці захацелася ласки Ён узяў яе руку, прыціснуў да сваёй шчакі. Гліна Адаму налец трымалася, каб не зарыдаць. Вось яна яе перамога яе шчасце. Ад такога раптоўнага шчасця бывае что разрывается сэрца яна боялася паварухнуцца нібы яно могло выпырхнуть шчасце ці выплеснуцца с сэрца а яна даражила кожнай кропля яго у яны доўга маўчалі. Кажуць, мозг выпраменьвае электрычныя імпульсы. Каб яна мела здольнасць лавіць іх, то ўбачыла б, што яго мозг у той міг быў радыётэлескопам, які шукаў згубленую зорку. Дзе яна, куды знікла? Гліна даму наспытала нарэшце: « Будзем обедаць. Будзем обедаць. Яна адарвалася ад яго, адчыніла шуфляду серванта, выхапіла бялюткі абрус, узмахнуўшы, заслала ім стол, Антон Кузьміч адышоў да акна. Жонка кінулася на кухню, у міг вярнулася сталяркамі прыборамі, паставіла на стол і з пяшчотай у голасе сказала: « Мы не сустракалі новы год. Антон Кузьміч адказаў: « Не сустракалі. Ён не заўважыў, як яна знікала і з'яўлялася зноў некалі ён любаваўся я спрытнасцю ў домашняй рабоце ўсё гарэла пад яе руками цяпер ён думаў пра іншае не задумваючыся адказваў ёй у нас не крануты ўвесь навагодні запас віна что ты будзеш піць все адно шампанское не не лепш каньяк, можа паклікаць кірылу, як хочаш, не, не, я хачу быць з табой. Я хачу быць з табой, каб ніхто не перашкаджаў. Дзеці пайшлі на каток, яны не паверылі, што ты так рана прыйдзеш. На ноч бярэцца, але 15 ужо. У полі, напэўна, больш, Натка лёгка адзяецца, баюся прастудзіцца, Наташа не прастудзіцца. Прашу вас, доктар, да стола. Ён здзівіўся, што за такі кароткі час некалькі хвілін яна так хораша і прыгожа сервіравала стол. У гэтай жанчыны свой талент. Яна добрая маці, і гаспадыня. Антон Кузьміч сеў за стол, Жонка села насупраць, пільна замілаваннем і пяшчотай глядзела на яго. Гэтае замілаванне неяк дзіўнасць бянтэжыла яго, зрабілася няёмка глядзець і ў вочы, Ён заняўся бутэлькамі, доўга адкаркоўваў бутэльку з каньяком, яшчэ даўжэй з асцярожнасцю не заліць бы абруз шампанская. Галіна любавалася яго вялікімі і прыгожымі рукамі, павольнымі рухамі. Ён наліў шампанское высокія келіхі, стралялі пахучымі пырскамі б бурбалачки, бурбалачки, лопаючыся. За наших дзяцей. Першая прапанавала тост Гна Адамаўна па-мацярынску шчыра. За нашых дзяцей. Наташа ціха адчыніла дзверы, у кожнага з іх свой ключ, бо выходзілі з дому і прыходзілі яны ў розны час. Ціха палажыла канькі, ведаючы, што маці не любіць, калі стукаюць, а в апошні час маці вельмі нервовая. І раптам паверх занавескі на шкляных дзвярах дзяўчынка ўбачыла, Маці і бацька сядзяць за сталом і чокаюцца келіхамі. Памірыліся. Ёй гэта найлепшы навагодні падарунак. Таму не могла яна стрымаць сваёй дзіцячай непасрэднасці, ускочыла ў пакой, калі ён толькі прыгубілі келіхі, здзівіўшы іх, адкуль взялася, подбегла да бацькі, абняла, моцна пацалавала: « Я люблю тебе, тата, ты добры, ты разумны, потым, як вавёрка пераскочыла да маці, пацалавала яе цябе люблю. Мама! і закружыла па пакоі як па катку. Грацыёзная ў сваіх блакітных штоніках чырвоным цвітары і такой жа чырвонай шапацы я люблю вас. Я ўсіх люблю сіх добрых людзей. Я раж засмяяўся, шчыра ўзрадаваны, што з'явілася дачка, прапанаваў жонцы: Вып'ем за добрых дзяцей і за добрых людзей. Але п'ючы, ён зноў падумаў пра зосю. Дзе яна? Куды могла паехаць у такі час?